Na wakitengana Mwenyezi Mungu atamtosheleza kila mmoja katika wao kwa ukunjufu wake. Na Mwenyezi Mungu ni mkunjufu mwenye hikma. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا na ni vya Mwenyezi Mungu tu vyote viliomo katika mbingu na viliomo katika dunia na kwa hakika tuliwahusia waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi pia kwamba mumche Mwenyezi Mungu na mkikataa basi ni vya Mwenyezi Mungu viliomo mbinguni na viliomo duniani na Mwenyezi Mungu ni mkwasi anajitosha na msifiwa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila na ni vya Mwenyezi Mungu viliomo katika mbingu na viliomo katika ardhi na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa mlinzi. In yasha yudhhibakum ayyuhan nas wa yati bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira, akitaka atakuondoeni enyi watu na awalete wengineo na Mwenyezi Mungu ni mweza wa hayo. Man kana yuridu thawaba ad-dunya fa inda Allahi thawabu ad-dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira. Anaitaka malipo ya dunia basi kwa Mwenyezi Mungu yapo malipo ya dunia na akhera. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kuona. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Watu walimtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambie nini hukumu ya sharia juu ya wanawake. Na wanawake walikuwa na wangali bado kuwa ni watu wanyonge. basi Mwenyezi Mungu amembainishia nabii wake ili naye abainishe hali ya wanawake na hali ya wanyonge wengine katika ukoo miongoni mwa watoto na mayatima. Na akataja kuwa mayatima wanawake ambao wanaolewa wala hawachukui mahari yao na watoto na mayatima wote hao watendewe kwa uadilifu na huruma na kuraiwa. Na kwamba kila kheri itendwayo basi hakika Mwenyezi Mungu anayejua na yeye ndiye atakayelipa. Na mwanamke akihofia kuwa mumewe anapuuza mambo ya nyumbani au anayatupa, hayajali wala hashughulikii, basi hapana dhambi kwa wote hao wawili kutafuta njia za kusuluhiana kwa mapatano mema na kukurubiana. Na mwenye akili kati yao ni yule anayeanza kutaka masikizano. Na suluhu daima ina kheri, haina shari ndani yake Linalozuia masikilizano ni kule kuwa kila mmoja kung'ang'ania haki yake kwa ukamilifu. Na ugumu na uchoyo wa nafsi unapowamiliki watu. Wala hapana njia ya kurejeza mapenzi ila mmojawapo kati ya wawili kulegeza kamba. Na huyo ndiye mwema, mcha Mungu, mwenye kujihifadhi na dhulma. Na mwenye kutenda vitendo vyema na akamcha Mwenyezi Mungu basi mwenyezi mungu anayo habari ya vitendo vyake na atamlipa kwavyo. Kuwafanyia uadilifu wake kwa mapenzi ya daima yasiyochafuliwa na udanganyifu na kutendeana usawa katika mapenzi ikawa nipe nikupe ni jambo lisilowezekana kuwa. Kadhalika haiwezi kuwepo usawa katika kuwapenda wake ikiwa kuna zaidi kuliko mke mmoja. Walakini mkijitahidi basi msimfanyie ujeuri mmoja wapo mkamili upande mmoja na mkamwacha mwingine si mke si mtalaka. Yapasa mjitengeneze na muendeshe nyumba zenu kwa wema si kwa ufisadi. Na mcheni Mwenyezi Mungu apate kukufirieni na kurehemuni. Nishani yake kukufuria na kurehemu. Ikiwa suluhu haikumkinika na ikawa chuki au karaha imeshika nguvu zaidi, basi nalazimika kufarikiana. Na wakifarikiana Mwenyezi Mungu atatosheleza kila mmoja wao kutokana na ukunjufu wa rehema yake na fadhila yake. Na riski ziko katika mikono ya Mwenyezi Mungu na yeye ndiye mwenye hikma na hupanga mambo yote kwa mipango yake. Kiini cha dini ni kumnyenyekea mwenye kumba ulimwengu, mwenye utukufu na ukarimu, na kukubali ufalme wake usio na ukomo. Kwani ni vya mwenyezi mungu vyote vilivyomo mbinguni na katika ardhi. Na kwa huu ufalme usio na ukomo amesema, tumewahusia watu wa dini zilizotoka mbinguni katika watu wa kitabu na nyinyi waislamu mumhofu Mwenyezi Mungu na mumwabudu yeye na msiwe mnakufuru katika ibada yake maana yeye ndiye mwenye utawala mkubwa kushinda wote hapana kitu kilichotoka nje ya utawala wake yeye ni mkwasi, yani mwenye kujitosha wala hakuhitajiini nyinyi. Juu ya hivyo, yeye anakuhimidini kwa imani yenu, kwani kwa kuwa yeye ni mwenye kujitosheleza mwenyewe, juu ya hivyo anajisifu na kushukuru vitendo vyema vya waja wake. Kupanga kila kitu cha mbinguni na duniani ni kazi ya Mwenyezi Mungu, aliyetakasika na aliyetukuka. Yeye ndiye mwenye madaraka, mwenye kuendesha mwenye kupanga. Yatosha kuwa yeye ndiye mtawala aliamrisha ulimwengu ukajipanga ulivyojipanga na akawaamrisha watu wa mwabudu na wamtegemee yeye mambo yao na wamche yeye. Hakika nyinyi enyi waja wa Mwenyezi Mungu mko chini ya ufalme wa Mwenyezi Mungu mwenye uweza na mwenye nguvu. Akipenda atakufisheni na alete wengine kabisa. Na yeye mwingi wa utukufu ni muweza wa hayo na muweza wa kila kitu. Na watu upindi wakitafuta neema za dunia zilizo halali kwa njia ya haki iliyonyooka sawa, basi hakika Mwenyezi Mungu atawapa neema za duniani na akhera, kwani yeye ndiye aliyemiliki neema zote mbili.